يا من هو المعبود بكل مكان المذكور بكل لسان اشغلنا بعبادتك والهمنا ذكرك وشكرك حتى لا نعبد الا اياك ولا نقوم بالعبوديه الا بين يديك واجعلنا من التوابين الاوابين المنيبين يا راحم المساكين يا دليل السالكين يا نور الحائرين ويا امان الخائفين ارحمنا واسلك بنا طريق الرشاد واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره Ey kainatın her köşesinde kendisine ibadet edilen ve bütün varlığın hususi lisanlarla kendisini zikredip durduğu ulu zat. Meşguliyet sahamızı yalnızca sana hasrettiğimiz ibadetlerimizle doldur. Ve daima varlığını duyurarak gönüllerimizi sana şükür hissiyle coştur. Coştur ki, sadece ve sadece sana ibadet etmiş olalım ve yalnız senin huzurunda kullukta bulunalım. Ve bizi tevbe, evbe ve inabelerle sürekli senin kapına rücu eden bahtiyarlardan eyle. Ey yoksullara her zaman rahmet ve merhametiyle muamele eden, ey yollara koyulmuşları rehbersiz bırakmayan, Ey şaşırmışların önüne ışıklar saçan, onlara aydın ufuklar gösteren ve ey korku içinde yaşayanlara emnü eman kaynağı olan bize merhamet buyur. Bizi sırat-i müstakime irşad eyle ve dünyada rezil rüsva olmaktan, ahirette de azaba düçar kalmaktan muhafaza buyur. Amin.